Basua egiten dien sibotar gazteoek padadukie sibotar dantzan barnatzeko eta hortaz sorkuntza baten egiteko. Sibioko lau liseoetan ikaslek sartzia hasi onduan benizena eman beharko die, aurten, sedi abiatzen balin bada, igan urtean jadanik aipatuik izan zen eta arrakasta uken behar luke, johan etxe best, aurtenko dantzaiak aslia. Be, ez dakiagu hoi guano, ba, statistikek eginik, mena, bon, e, jadanik hasi gutuk e, eh, liseo desberdinetan, e, eh, Laboantxa liseuan, se, Sohutakuan, San François e, eta Shampoo jane bai hasi aipatzen zuzen eta hola, eta heke sondaje tipi bat egin die eta ikusi die bomba zera han hor bizpahio interesatuik, eta maneala hamar bat eta herguntuk jadanik uh, igan urteko sondaje tipi horrekin eta oai uh, berria hedatzez habose uh, eh, ikusi goiak habo interesatu izanen. Uh. Astizken gaian kurtsuetaik kampo egin idiateke dantza kurtsu hoik, liseuek eta partikulaski larps beho gaine labuantxako liseuak besustengia du autobus baten prestatzia proposatzez. Helbuia bada puntu zumbaiten karrakatzia basuan ikaiteko, sedia kurunago ikusten du, dantzaen garatzia.